Baroma और Satu Baroma for the Zoom or the Reva Jitigan, Cesare Saroma. For the Zoom or the Reva Jitigan, Cesare Saroma. Mahmeye Sap Cesara Utrane Kulil Sur Shivara. Mahmeye Sap Cesara Utrane Kulil Sur Shivara. Pace un ceaș mare din natraya, o de dupara. face muncaș malanit natraia copilul para. Durvaruș păhăruș ca tu curumunuș mădăruș, Durvaruș păhăruș ca tu curumunuș mădăruș, چرا چه دوست دارن که موته من حاضروش چرا چه دوست دارن که موته من حاضروش دوتگون دشت کودن و گون دشت کوتن و گون شیر خینن مشو شیب شیب چشرن بیاروز ببینن مشو شیب شیب چشرن بیاروز ببینن سرکی مسرکی مریم چو شدن استرکی مسترکی مریم چو شدن وجه نبزم از بپرسید شیرینی تا یا نه و جناب دو موز پارتی چیلی نیئے کارول نا چلو بچان بولی متر بی نیت موتر بشن بولی بی چلو بچان بی نیت موتر بی بے بیر شو دو موز بشن بولی من بولی ری بی نیت بے بیر شو دو موز بشن بی اچو شهود و ببینید سفلوگیری خواب نه از شهود و ببینید سفلوگیری خواب نه حق دشت از دنبال به راست من نه